50 languages. หกสิบ 60. 60. ที่ธนาคาร At the bank. At the bank. ดิฉันต้องการเปิดบัญชี I would like to open an account. I would like to open an account. นี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน Here is my passport. Here is my passport. และนี่ที่อยู่ของดิฉัน And here is my address. And here is my address. ดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉัน I want to deposit money in my account. I want to deposit money in my account. ดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน I want to withdraw money from my account. I want to withdraw money from my account. ดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี I want to pick up the bank statements. I want to pick up the bank statements. ดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทาง I want to cash a traveler's check. I want to cash a traveler's check. ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะ What are the fees? What are the fees? ดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะ Where should I sign? Where should I sign? ดิฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน I'm expecting a transfer from Germany. I'm expecting a transfer from Germany. นี่คือเลขที่บัญชีของดิฉัน Here is my account number. Here is my account number. เงินเข้าหรือยังคะ Has the money arrived? Has the money arrived? ดิฉันต้องการแลกเงิน I want to change money. I want to change money. ดิฉันต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ I need US dollars. I need US dollars. กรุณาขอแบงค์ย่อยค่ะ Could you please give me small notes? Could you please give me small bills? ที่นี่มีตู้เเอทีอ็มไหมคะ Is there a cash point? Is there a cash point? สามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะ How much money can one withdraw?